Съгласно разпоредбата на Закона за хората с увреждания, хората с увреждания имат право на помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, определени индивидуално с медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, ТЕЛК или НЕЛК, въз основа на конкретните им нужди и съгласно спецификация. Утвърдена от Националната здравноосигурителна каса. Списъкът спецификация с групирани и определени конкретно за хора с увреждания, сила от 1 юли 2022 година, е публикуван на интернет страницата на НЗОК, рубрика «Помощни средства, спецификации и ремонтни дейности», секция «Списък спецификация за ремонтни дейности». В конкретния случай за отпускане на протеза за долен крайник е необходим медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична карта или експертно решение на ТЕЛК-НЕЛК. С предписание за протеза по спецификацията на НЗОК, общопрактикуващият, личният, лекар насочва лицето с талон за медицинска експертиза за преглед към лекарска комисия, след като се издаде протокол решение за предписване, задължение на ТЕЛК е да подаде електронно заявление към ЗОК за разглеждане на предписание. Към протокола се попълва на място заявление за съгласие с предписание. То може да бъде подадено и от упълномощено лице, Непосредствено след това експертни комисии ще разгледат електронното заявление и ще издадат одобрение или мотивиран отказ. За съответното обстоятелство ще бъдете информирани чрез писмо на посоченият адрес за кореспонденция и по телефон. Не е необходимо да се посещава офис на РЗОК.